computiloi por teleinstruado en Cechio. La cronvirusa criso presentas por multai homoi de fion. Gepatroi devas heime maestri cun siei infanoi la instruadon, se la classo estas sendita al quaranteno, cae estas ordonita teleinstruado. Ne ciui familioi en Cechio havas la necessan teknikan ekipaĵon por tio. En la regiono de Krasna Alipa estas multaj familioj kiuj ne havas la monon por aceti computilon. Tial la estrino de komunuma centro en tiu urbo jam klopodis trovi helpon dum la unua ondo de la kronvirusa krizo en la clubo oni acquiris computiloin quiui estas prunte donatai al familioi quiui besonas tion. Nun ni daurigas nian proiecton en ni subtenas la clerigadon de socie handicapitai infanoi. Gis nun, quin infanoi estas envolvitai en tio. Nun ni acceptas pluain infanoin en la programon, cae postulas por ili la concernan technican equipajon. Miša Strudlova estas sol educanta patrino de tri filinoi en Krasna Lipa. Si volonte acceptis la oferton de la comunuma centro. La porteblai computiloi per quiu sciai infanoi heime sequas la instruadon, cae per quiu ili povas plenumi siain heim tascoin, sci prunte prenis gis iar fino. Aceti proprain computiloin, tion ne permessas sia budgeto, sci diras. Mi rigardis pri usitai apparatoi en la garanti sed anca tiuj kostas tri mil ĝis tri mil kvincent Tio estas cent dec ĝis cent quindec euroj. Tiun sumon mine povas disponigi por unu fojo. Tio estas tro. La pruntedonado de computila tekniko estas ofertata de junularaj kluboj kaj Centroi, kiel tiu de Krasna Lipa tra la tuta Čeha Respubliko. La aparatoj estas disponigataj de la Ĉeĥa Stratlabora Asocio. Nun tempe nove ec estas bezono pritio. tio. La novai limigoi elvocas certan premon, se minacas la cesigo de esta instruado. Clarigas la presidentino de la asocio, Martina Zikmundova. La acirado de computiloj estas subtenata de Česko Digital. Tio estas alianco de io to specialistoj, kiui komun utile aktivas en sia campo. Ilia projekto ni instruas rete, concentrigas rekte pri teleinstruado en lernejoj. La asocio jam dissendis plurain centoin da apparatoi al locai centroi de socia laboro, sed tio ne estas cio. Ilia help offerto validas je longa tempo. Per la disponigo de tecnico, ni acceptas la infanoin cae in gepatroin en nian sistemon tiel ili restas sen subteno en crisai tempoi.